dhe gradat e njerëzve janë të ndryshme. I pasuri si duhet të sillet me të varfërin, i shëndoshi me të sëmurin, i dituri me të paditurin e kështu me radhë. Ajo që do të trajtojmë sot ka të bëjë me sjelljen e punëdhënësit me punëtorin. Në të vërtetë në këtë rast kemi të bëjmë me një dallim bukur të madh mes pozicioneve ku njëri ka nevojë për punë ka nevojë për pagë, ai tjetri ka nevojë për shërbimin e atij që i ofron dhe kësisoj si duhet të ndërlidhen raportet mes këtyre dy kategorive të njerëzve që t'i iket eksploatimit por të bëhen të virtytshme dhe të mira. Shpresojmë se gjatë minutave në vijim do të njoftohemi për së afërmi me disa nga ato që i ofron islami në këtë drejtim. Të nderuar spektatorë, mirë se takohemi në emisionin e radhës, me serinë tonë Atje ku burojnë virtytet. Në të vërtetë, gjatë këtij rrugëtimi së bashku, kemi patur rastin që të njoftohemi për së afërmi me disa nga virtytet e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Jemi munduar që theksin ta vëjmë mbi ato në të cilat Neve si shoqëri dhe si komunitet kemi ngecje. Ato virtyte cilat në kohën e sotme, në kohën e përparimit shkencor dhe teknologjik, në të vërtetë ato virtyte kanë ngelur mbrapa dhe njerëzit nuk janë sa duhet të pajisur me virtyte të atilla. Sot kemi një takim të rëndësishëm me një virtyt të rëndësishëm gjithashtu dhe shumë të çmuar që ka të bëjë me trajtimin që duhet të i bëhet punëtorit. Kemi të bëjmë me dallime në pozicion, dallime në gjendje ekonomike, në gjendje sociale dhe si duhet të komunikojnë dy njerëz të pozicionuar me një distancë të këtillë. Ata edhe pse i largon gjendja ekonomike, njërin e ka larguar pasuria, tjetrin e ka larguar varfëria, gjendja sociale e kështu me radhë, prapëseprapë duhet të gjindet mënyra e komunikimit në mes tyre, për arsye se ajo ekziston, vetëm se njerëzit duhet ta njohin formulën e atij komunikimi të mirëfilltë, në mënyrë që edhe kur rrethanat e jashtme na bëjnë që të dallojmë nga njëri-tjetri, prapëseprapë shpirtat dhe zemrat tonë duhet që ngrohtësisht të komunikojnë njëri me tjetrin. Të krijojmë afërsi ndërmjet vete e cila do t'i tejkalojë, do të na e bëjë të mundshme t'i tejkalojmë të gjitha ato dallime të jashtme të cilat në mënyrë të natyrshme ekzistojnë. Kësisoj, ekzistojnë edhe dallimet në mes të punëtorëve apo punëmarrësve dhe punëdhënësve. Punëmarrësi apo punëtori apo mund të jetë edhe shërbëtori në të kaluarën ka qenë edhe skllavi apo robi ka qenë në një pozitë shumë të ultë ngase gjendja e tij ekonomike dhe sociale ia ka imponuar që ndoshta edhe të ndihet inferior në shoqërinë në të cilën ka jetuar. Në anën tjetër, njeriu i pasur ka qenë i pasur për shkak të begative të cilat ia ka dhënë Allahu i Madhëruar. Do të thotë Allahu e ka begatuar dhe ai me begatinë dhe dhuntinë e Allahut është bërë i pasur, jo me meritën e vet. Për këtë arsye, ajo që duhet të ushqehet tek i pasuri si virtyt është modestia, ndërsa e njëjta duhet të shërbejë që të varfrin ta nxjerrë nga gjendja dhe pozicioni i inferioritetit. Nëse arrijmë që në këtë lidhje t'i ushqejmë edhe t'i kultivojmë këto dy ndjenja, atëherë s'ka dyshim çdo lidhje duale në mes punëdhënësit dhe punëmarrësit shpresojmë të jetë funksionale përveç në raste kur kemi pengesa të natyrave tjera. Shembullin më të mirë se si duhet të funksionojë kjo, kjo lidhje e ka dhënë i dërguari dhe i zgjedhuri i Allahut fuqiplotë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai, të cilin Allahu e dërgoi si manifestim i mëshirës së Tij. Ai i cili në çdo rast kur kishte të bënte me njerëz në gjendje më të vështirë, në gjendje më të rëndë, në pozicion më të ulët sesa pozicioni mesatar i shoqërisë, ai gjithnjë të atillëve ua kompenzonte atë që nuk e posedonin me ngrohtësinë të cilën ua ofronte. Kësisoj ai sillej edhe me punëtorët, edhe me shërbëtorët, edhe me ata të cilët ishin në gjendje që të ofroheshin me shërbimet e tyre, të ofroheshin me ndjersën e tyre, me mundin e tyre vetëm e vetëm për ta fituar kafshatën e bukës. Njëherë, sikurse transmeton Aishja radhiyallahu anha, erdhi një njeri tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguari i Allahut, unë i kam disa skllevër të cilët i i përdori edhe si shërbëtorë të mi, ata punojnë tek unë. Dhe ata unë e vrej se nuk janë të sinqertë me mua, nuk janë korrektë. Do të thotë, ata më gënjejnë, ata më tradhtojnë, ata më vjedhin, ata nuk më janë besnikë dhe unë kur e diktoj krejt këtë gjendje të tyren, kur e kuptoj se ata janë të këtillë me mua, unë nganjëherë për punën të cilën Janë të obliguar ta kryejnë, por nuk e kryejnë, unë nganjëherë i ndëshkoj. I shaj, i ofendoj, nganjëherë i rrah. Andaj kam ardhur të të pyes se si qëndron puna ime, raporti im me këta njerëz. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem iu përgjigj. Në ditën e gjykimit tha do të peshohet tradhtia, gënjeshtrat, vjedhjet, shmangjet që ata i kanë bërë, respektivisht të gjitha keqpërdorimet që i kanë bërë ata në pronën tënde edhe në obligimet që kanë pasur ndaj teje. Në anën tjetër, do të qitet në peshojë edhe sjellja jote me ta. Ti i ke sharë, i ke ofenduar, i ke nënçmuar, nganjëherë i ke goditur, i ke rrahur, Dhe të dyja këto janë padrejtësi edhe janë jo korrektësi në raport me tjetrin. Edhe ata nuk kanë qenë korrekt me ty, por edhe ti nuk ke qenë korrekt me ta dhe nëse peshohet se ata kanë qenë e, më të padrejtë me ty se sa që ke qenë ti me ta, atëherë s'ka dyshim se ajo pjesa shtesë e padrejtësisë së tyre do të kompenzohet në favorin tënd. Por, nëse del se ti ke qenë më i padrejtë ndaj tyre, sesa që kanë qenë ata me ty, atëherë kjo pjesa shtesë e padrejtësisë tënde, nëse i ke sha, i ke ofenduar, i ke rrahur më tepër sesa e kanë merituar, atëherë s'ka dyshim se edhe kjo do të kompenzohet në favorin e tyre, por në llogarinë tënde. Në këtë rast, Njeriu kur e dëgjoi këtë koment të Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, filloi të qajë, ngase Dita e Gjykimit dhe të gjitha llogaritë, të gjitha barazimet e Ditës së Gjykimit përnjëmend janë dhe duhet të jenë shqetësuese për secilin musliman, ashtu sikurse është shqetësues vetëm përkujtimi i të gjitha momenteve të Ditës së Gjykimit. Dhe ai njeri filloi të qajë dhe tha, O i Dërguari i Allahut, me të vërtetë, kjo punë qenka shumë shqetësuese për mua. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha, Po si të mos jetë shqetësuese kur Allahu i Madhëruar paraprakisht na ka paralajmëruar për një gjë të tillë? A nuk e ke dëgjuar ajetin e Kur'anit: "Wa nada'u al-mawazin al-qista li yawmi al-qiyamati Dhe nëse, çfarëdo raporti i pabarazuar, apo çfarëdo llogarie e parrafshuar në mes njerëzve, dallimi është qoftë edhe sa një grimcë e vogël, atëherë ne do ta sjellim atë dhe mjafton që ne të jemi llogaritarët më të mirë. Me këtë, Allahu i Madhëruar na paralajmëron se çfarëdo llogarie që nuk është mbyllur në jetën e kësaj bote, ajo do të përmbyllet në botën tjetër, nëse dikush i ka hyrë në hak dikujt tjetër, i ka bërë ndonjë padrejtësi, i ka marrë diçka, ka përvetësuar diçka nga prona e tjetrit e kështu me radhë, të gjitha ato do të rrafshohen në Ditën e Gjykimit. kur ky njeri që erdhi ta pyesë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam e dëgjoi edhe këtë ajet, filloi të qajë dhe tha: O i dërguar i Allahut, unë të marr ty për dëshmitar se i kam liruar ata skllevër për hir të Allahut, pavarësisht se ata e kanë ngacmuar ndoshta padrejtësinë time me jokorrektësinë e tyre ndaj meje, megjithatë unë dua t'i liroj vetëm e vetëm që edhe vetë të lirohem nga çfarëdo përgjegjësie në raport me ata njerëz. Kësisoj vepruan muslimanët e kohës së Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, të nxitur, të inkurajuar dhe të inspiruar nga virtytet të cilat i thithnin nga sjellja dhe vepra dhe fjalët e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar shikues, Allahu i Madhëruar në realitet njerëzit i ka krijuar me dallime. Dikush e posedon pasurinë, por ndoshta nuk e posedon dijen e mjaftueshme. Tjetri e posedon dijen, mirëpo nuk e posedon zanatin e caktuar. Ai tjetri ndoshta ka nevojë për fuqi fizike të cilën e ka në deficit e kështu me radhë. Kësisoj Allahu i Madhëruar edhe pse i ka bërë njerëzit të dalluar i ka bërë të nevojshëm për njëri-tjetrin. I ka bërë që përparësia e cilitdo prej tyre ta plotësojë mangësinë dhe hendikepin e tjetrit. Ai që i posedon të hollat nuk e ka fuqinë punëtore, për shembull, ai tjetri që e ka dijen nuk e ka zanatin edhe kësisoj të gjithë njerëzit që jetojnë në një hapësirë, në një nënqiell kanë nevojë për përparësitë që i ka tjetri e që në të njëjtën kohë ato për mua mund të jenë mangësi ose hendikep. Kësisoj, ata kanë nevojë që të krijojnë lidhje, që të krijojnë raporte, janë të varur nga njëri-tjetri, nga shërbimet që i ofrojnë njëri-tjetrit, nga përparësitë që i ka ai tjetri dhe s'ka dyshim se çdo bashkëpunim mes dy apo më tepër njerëzve ka nevojë për kontratë. Mirëpo, kontratat kryesisht i rregullojnë anët juridike të raporteve mes njerëzve. Gjithnjë ngelin ngelet ana morale, ajo e cila mund të plotësohet edhe mund të mbushet vetëm me virtyte, në mënyrë që të jetë funksionale, në mënyrë që edhe ana juridike pastaj të funksionojë ashtu si është më së miri. Dhe njerëzit kanë nevojë së pari që të jenë të vetëdijshëm për dallimet ekzistente në në jetën e kësaj bote. Dhe si të këtillë ata ta pranojnë njëri-tjetrin ashtu si janë. Në anën tjetër, çdo njeri që e ka një përparësi duhet ta qesë para vetes, përballë vetes një njeri tjetër i cili e ka nevojën në të njëjtën fushë. I pasuri Me pasurinë e tij, e çet para vetes një njeri të varfër i cili ka nevojë për të hollat e tij. E, ai që ka nevojë për fuqi punëtore e çet para vetes një njeri i cili e posedon fuqinë punëtore, mirëpo nuk e posedon punën. E kështu me radhë. Dhe derisa janë kështu ata pastaj e pranojnë njëri tjetrin me përparësitë dhe të metat që kanë, gjithnjë duke konsideruar se Allahu i madhëruar për një urtësi të, të cilën e di ai vetë, i ka krijuar si të këtillë. Kur të vetëdijësohen në këtë drejtim, ata pastaj do t'jenë në gjendje ta pranojnë tjetrin ashtu si është. Gjithnjë duke mos tentuar që ta vlerësojnë njëri tjetrin sipas pamjes së jashtme, qoftë ajo fuqia fizike ose gjendja ekonomike ose gjendja sociale ose pamja e kështu me radhë e kështu me radhë. Përndryshe, duhet këtu të vijë në shprehje një kriter që është kriteri kryesor për vlerësimin e njerëzve e që në të vërtetë me këtë kriter vlerëson Allahu i madhëruar, ndërsa ne krijesat Duhet vetëm të pajisemi me këtë kriter pasi që të jemi vetëdijësuar se vërtet kemi nevojë për një gjë të tillë. Allahu i Madhëruar lidhur me këtë thotë, Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i miri dhe më me autoritet tek Allahu i Madhëruar prej të gjithë juve është ai njeri i cili është më i devotshëm. Pra, devotshmëria është parametri kryesor me të cilin realisht vlerësohen njerëzit. Ata nuk duhet të trajtohen sipas pamjes së tyre fizike, sipas fuqisë së tyre, sipas gjendjes ekonomike e kështu me radhë, por ata duhet të trajtohen sipas mirësisë që kanë në shpirtat dhe zemrat e tyre, e e cila pastaj prej asaj brendie manifestohet edhe në raportet e jashtme që ata i ushtrojnë me njerëzit tjerë. Pra, Ai i cili është i pasur ka nevojë për punëtorë, ai i cili është i pasur ka nevojë për shërbëtorë, ndërsa ky që e ka mundësinë fizike ose e ka zanatin ose e ka ndonjë shkathtësi tjetër fizike ka nevojë për paratë e atij të pasurit. Këta të dytë kanë nevojë për njëri-tjetrin, për përparësitë që i ka tjetri E me atë përparësi ai e plotëson nevojën vetanake dhe kësisoj e plotësojnë njëri-tjetrin. Mirëpo, gjithnjë raportet mes tyre duhet të ngriten në bazë të Inna akramakum indallahi atqakum, më i miri prej juve tek Allahu është më i devotshmi, e pastaj ai që ka përparësi duhet të kultivojë modesti, ndërsa ai i cili ka mangësi duhet të mundohet të kërkojë plotësimin e mangësisë së vet me atë që është më e mira, me mirësjellje. Dhe derisa e, punëdhënësi dhe punëmarrësi i ndërtojnë raportet e tyre e tyre në këtë formë, s'ka dyshim se ato jo vetëm që do të jenë funksionale, mirëpo, nëpërmjet atyre raporteve, do të tejkalohen shumë pengesa edhe do të shkurtohet distanca dhe dallimi në mes njerëzve. Kësisoj, pastaj, si pasojë e ngrohtësisë që zotëriu i ofron punëtorit edhe shërbëtorit, ai pastaj, kjo ngrohtësi do të kultivojë tek punëtori dhe shërbëtori besnikërinë, dhe ai në asnjë mënyrë nuk do ta tradhtojë zotëriun e vet ose nuk do ta tradhtojë punëdhënësin e vet, edhe nëse ai nuk ka instaluar mekanizma të mbikëqyrjes, ngase ky e ka të instaluar, nëse është besimtar, mekanizmin e mbikëqyrjes së vazhdueshme nga ana e Allahut Fuqiplotë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut, në mënyrën më të mirë praktikisht e ka dëshmuar se si duhet të sillet ai i cili nën komandën e vet ose nën menaxhimin e vet ka ndonjë punëtor ose ndonjë shërbëtor. Këtë në mënyrën më të mirë praktike e dëshmon ajo që thotë dhe transmeton Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të. Thotë Enesi, i kam shërbyer Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për 10 vite rresht dhe asnjëherë nuk më ka thënë, nuk më ka çortuar për një punë të cilën nuk e kam bërë si duhet, pse nuk e bëre kështu, ose për ndonjë punë të cilën e kam bërë ndryshe prej asaj që është kërkuar, pse e bëre kështu. Madje as edhe një uf të vetme nuk e kam dëgjuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm kaq, por sikurse transmeton Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, bashkëshortja e të Dërguarit sallallahu alejhi ve sellem, Kurrnjëherë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem nuk ka rrahur, as nuk ka goditur as grua, as shërbëtor, as punëtor, as të dobët, as fëmijë, Don thotë kurrnjëherë nuk e ka përdorur përparësinë dhe epërsinë e tij fizike për të ushtruar dhunë ndaj të tjerëve. Madje, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem edhe me fjalët e tij na ka mësuar se si të sillemi me ata të cilët i kemi në përkujdesje ose edhe me ata të cilët na shërbejnë ose punojnë për neve. Thotë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, nëse keni një punëtor ose një shërbëtor dhe ai u përgjigjet juve, u përgjigjet nevojave tuaja, do të thotë juve ju duhet një mbikëqyrës të themi, i kopshtit tuaj dhe ai e ka aftësinë edhe mundësinë e përshtatshme për të qenë i këtillë. Thotë nëse ju përgjigjet shërbëtori ose punëtori, atëherë ju ushqejeni ate prej asaj me çka ushqeheni ju dhe i jepni të vishet prej asaj veshmbathje me të cilat ju visheni dhe prej asaj që ju mbathni. Ndërsa, nëse nuk ju përgjigjet, Atëherë thotë lirojeni dhe mos i ndëshkoni e mos i torturoni krijesat e Allahut Fuqiplotë. Do të thotë, punëmarrësi ka mundësi që të vërejë se punëtori nuk është në gjendje ta kryejë punën ashtu si duhet. Dhe në këtë formë ai është më së miri, është i porositur që ta lirojë atë duke mos e torturuar, e jo që të shfryjë mllefin dhe zemërimin e tij tek ai duke ia vonuar pagesën e pastaj të justifikohet se ti nuk e ke kryer punën si duhet, kjo nuk është ajo që kam kërkuar prej teje e kështu me radhë. Ngase në këtë formë, edhe pse ai nuk e ka përmbushur obligimin e vet ndaj teje, pastaj edhe ti do të bëhesh bashkëpjesëmarrës në atë mospërmbushje të obligimit ndaj tij, edhe kësisoj pastaj raportet kalojnë jo në raporte korrekte, po kalojnë në raporte të zullumit edhe të padrejtësisë, gjë që nuk është aspak e kërkuar një gjë e tillë. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem gjithnjë ka insistuar që madje edhe raportet personale në mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, e që në atë kohë kanë mundur të qenë të jenë edhe më specifike në mes pronarit dhe skllavit, ka insistuar që ato raporte të jenë sa më të thjeshta, sa më të afërta, më të përzemërta dhe më të ngrohta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka udhëzuar muslimanët që në asnjë moment të mos i drejtohen madje edhe skllavit dhe skllaves me robi im ose robresha ime, ka thënë mos thuani robi im ose robresha ime, por thuani Fetaje ve fetati, çuni im dhe çupëza ime, do thotë tregojini një ngrohtësi, një afërsi në mes juve edhe ata që i keni në në përkujdesje ose i keni në menaxhim ose ata të cilët keni nevojë për punët dhe shërbimet e tyre ndërsa ata kanë nevojë për ushqimin ose për pagesën që ju u ofroni atyre. Shprehja shprehja robi im tregon distancë të madhe Neve, Allahu i Madhëruar na është drejtuar me Robi im ngase Ai është Zoti Suprem. Ne i themi Atij Zotëria ynë ose Zoti ynë ngase Ai me të vërtetë e meriton një gjë të tillë. Mirëpo njeriu t'i drejtohet njeriut me Zotëriu im ose Imzot ose anasjelltas, t'i drejtohet me Robi im ose Robëresha ime kjo me të vërtetë krijon një distancë të panevojshme, një distancë e cila në realitet nuk ekziston. Ngase njerëzit edhe përkundër dallimeve sociale dhe ekonomike që mund t'i kenë, ata prapë vazhdojnë të mbesin njerëz dhe ata janë të barabartë, madje edhe ky i varfri, edhe ky me pozicion të ulët te Allahu i Madhëruar mund të jetë shumë më i lartë për shkak të devotshmërisë që ka, edhe për këtë arsye ai pronari, ai zotëriu, ai i pasuri duhet t'i drejtohet me ngrohtësi e cila buron prej një zemre e cila është plot e përplot me dashuri prindore dhe kësisoj i drejtohet shërbëtorit apo shërbëtores me djaloshi im ose çupëza ime ose kështu me radhë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm kaq Mirëpo gjithnjë edhe kur ka vrejtur se ka sjellje jo korrekte në mes muslimanëve, ka intervenuar në këtë apo në mënyrën tjetër vetëm e vetëm që t'i eliminojë të gjitha dallimet, vetëm që ato dallime të cilat janë të natyrshme dhe normale në gjendjen ekonomike ose në kështu me radhë, të mos ndikojnë pastaj në raportet personale, në raportet njerëzore mes njerëzve. Transmeton njëri prej shokëve të Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, i quajtur Ebu Mes'ud El Bedri, thotë një herë isha e, me skllavin tim dhe isha i mllefosur, i zemëruar për shkak të një gabimi që e kishte bërë. Dhe kisha ngritur dorën për ta rrahur skllavin tim. Papritmas, nga nga mbrapa shpinës sime, dëgjoj një zë që më drejtohet, I'lem Eba Mes'ud, Dije, o Ebu Mes'ud! Dhe thotë, Unë dala, për një moment më shtangu ajo thirrje, Dije, o Ebu Mes'ud! Ktheva kokën prapa, të shoh se kush është ai që më drejtohet, Dije, o Ebu Mes'ud! Dhe vërejta se ai i cili më drejtohej me ato fjalë nuk ishte askush tjetër përveç se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. U drejtova me tërë qenien time kah ai që të dëgjoj se çfarë do të më këshillojë me këtë rast. Dhe ai, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, më tha: I'lem Eba Mes'ud enne Allahe aqderu alejke minke ala hadha. Dije, o Ebu Mes'ud, se me të vërtetë Allahu i Madhëruar ka fuqi mbi ty më tepër se sa që ke ti fuqi mbi këtë të dobët. Që do të thotë se pushteti dhe mundësitë e Allahut kundrejt teje janë shumë më të mëdha, sesa që është pushteti yt mbi këtë krijesë të dobët të Allahut Fuqiplotë, qoftë ai edhe robi apo skllavi yt. Dhe me këtë rast kur i Dërguari i Allahut ma dha këtë këshillë kaq madhështore, më preku në thellësinë e zemrës sime, dhe unë nuk pata rrugëdalje tjetër përveçse të them, O i Dërguari i Allahut, të jesh dëshmitar se ky është i lirë për hir të Allahut Fuqiplotë. Shembuj të këtillë se si treguan zemërgjerësi, qoftë edhe ndaj jokorrektësisë së shërbëtorëve apo të punëtorëve, gjeneratat e para të muslimanëve, shembuj të këtillë ka shumë. Mirëpo ajo që na intereson të dihet është se ata ishin të frymëzuar nga burimi i këtyre virtyteve madhështore. Ishin të frymëzuar dhe të inspiruar nga vetë jeta, sjellja, veprimtaria, por edhe nga fjalët dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar shikues, cilat janë të drejtat e punëtorëve dhe shërbëtorëve, respektivisht cilat janë obligimet e punëdhënësve dhe zotërinjve, do të njoftohemi me këtë në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj qëndroni me ne. Të nderuar shikues, ja ku jemi sërish me emisionin tonë. Jemi duke e trajtuar një temë interesante, të rëndësishme, e posaçërisht një temë për cilën ndoshta shumë pak flitet në kohët e sotme, edhe pse nevoja është shumë e madhe, është shumë evidente. Nevoja është evidente për arsye se shumë njerëz mendojnë se Vetëm pse Allahu i ka begatuar me pasuri, ata mendojnë se janë në gjendje dhe kanë të drejtë që të bëjnë çmos me ata të cilët kanë nevojë për paratë e tyre dhe si kompenzim për këtë iu ofrojnë shërbime, iu ofrojnë punë, iu ofrojnë angazhim e kështu me radhë e kështu me radhë. Ajo që njerëzit kanë nevojë të vetëdijesohen është se Pasuria të cilën ata posedojnë në të vërtetë është në posedim të përkohshëm apo më mirë të themi, ata janë vetëm të autorizuar që të sillen mirë, të menaxhojnë mirë me të. Përndryshe, e, nuk janë posedues të vërtetë të asaj duke e patur parasysh se edhe vetë jeta e tyre ka karakter të kufizuar dhe në momentin që ata ndahen prej kësaj jete nuk kanë as edhe një mundësi të vetme që të përfitojnë prej asaj që deri dje ishin pronarë të saj. Për këtë arsye njeriu është i obliguar që vazhdimisht gjatë jetës së tij të mbjellë fryte të cilat do t'i korrë në të ardhmen dhe të investojë në ate të cilën shpreson se do të përfitojë prej saj në të ardhmen e posaçërisht pas vdekjes dhe në botën tjetër. Mu për këtë janë shumë të rëndësishme raportet ndërmjet individëve. Këto raporte duhet të jenë të ngritura mbi baza të respektimit të tjetrit, të ndjenjave të tij e kështu me radhë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ndodhte që ndokush të cenonte dinjitetin e tjetrit, qoftë ai edhe në pozitë shumë më të ulët, qoftë ai edhe skllav apo rob apo shërbëtor, Gjithnjë insistonte që ky, i cili e kishte cënuar dinjitetin e tjetrit dhe i kishte bërë ndonjë padrejtësi, në çdo mënyrë ta kompenzonte atë, dhe nëse ishte e nevojshme, qoftë edhe me lirimin e atij skllavit, sikurse ishte rasti i porosisë që sapo e dëgjuam t'ia ketë dhënë Ebu Mes'udit, apo edhe raste tjera kur haste që ndonjëri prej pronarëve, ndonjëri prej zotërinjëve sillej keq, sillej me despotizëm ndaj skllevërve dhe robërve e shërbëtorëve të vet, gjithnjë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam insistonte që e vetmja rrugëdalje është që ai ta lirojë atë skllav nga robëria në mënyrë që ky pastaj ta falë, ta ndjejë atë për padrejtësitë që i kishte bërë. Dhe gjithnjë Muhamedi sallallahu alejhi ve selem insistonte që raportet mes njerëzve, qofshin ato edhe me dallime të mëdha klasore, ekonomike, sociale e tjera, të jenë raporte të ngritura mbi baza të ndjenjave njerëzore dhe respektimit të tyre. E jo që njeriu të shikohet sa ka pasuri, ashtu edhe të respektohet, ngase Nëse në këtë formë do të ngriteshin raportet mes njerëzve, atëherë për të varfërit, për të ngratët, për të shkretët, nuk do të mbetej aspak respekt. A kjo nuk është aspak njerëzore, e aq më tepër nuk është aspak islame. Islami pra gjithnjë insiston që tjetri të respektohet sepse është njeri, Jo të respektohet sepse është i pasur, sepse është i fuqishëm, sepse ka autoritet, ka pozitë e kështu me radhë. Mirëpo mbi të gjitha dhe ky është respekti më i madh që mund t'i bëhet tjetrit, nëse respektohet se është qenie njerëzore. Ekzistojnë disa rregulla praktike dhe konkrete, të cilat i definojnë të drejtat dhe obligimet në këtë raport dual, cilat janë të drejtat e punëtorit dhe shërbëtorit, dhe cilat janë në të njëjtën kohë obligime ndaj punëdhënësit ose zotëriut ose kështu me radhë. E drejta e parë e këtij në pozicionin e ulët që njëkohësisht është obligim ndaj atij që është në pozicionin e lartë, është që zotëriu apo punëdhënësi ta trajtojë mirë punëtorin apo shërbëtorin. Trajtimi i mirë arrihet nëse paraprakisht e, e trajton si qenie njerëzore, konsideron se edhe ky është krijesë e Allahut fuqiplotë, edhe ky është njeri. Dhe njëkohësisht të jetë i vetëdijshëm se ato dallime ekonomike, të cilat ekzistojnë mes atyre dyve, nuk janë gjë tjetër veç se pjesë e caktimit të Allahut. Dhe si të këtill ato janë sprovë. Allahu e ka bërë sprovë të varfrin për të pasurin edhe të pasurin për të varfrin, i ka bërë sprovë për njëri-tjetrin që të dëshmojë çdo njëri prej tyre se a është në gjendje të bashkëjetojë me atë gjendje të cilën Allahu ia ka dhënë, ia ka imponuar pa e pyetur fare, a është në gjendje i pa, i, i varfri të sillet dinjitetshëm duke qenë i varfër. Po edhe i pasuri të sillet dinjitetshëm dhe të jetë modest edhe pse është i pasur. Nëse të dy palët janë në gjendje të sillen kësisoj edhe të kuptojnë se gjendja e tyre nuk është asgjë tjetër vetëm se caktim i Allahut Fuqiplotë, atëherë s'ka dyshim se ata do të jenë në gjendje të sillen mirë me njëri-tjetrin. E kur sillen mirë me njëri-tjetrin, ata do të përfitojnë besimin e njëri-tjetrit, do të këmbejnë dashuri, afërsi dhe normal se do të kujdesen për të drejtat dhe obligimet që kanë ndaj njëri-tjetrit, më tepër si obligime që vijnë nga ana e Allahut fuqiplot, sesa sa si, sesa si obligimet që i kanë marrë ndaj njëri tjetrit me anë të kontratës që kanë nënshkruar ose marrëveshjes që kanë lidhur ose kështu me radhë. E duhet të mos harrojmë se obligimet që vijnë si rezultat i besimit tonë që kemi në Allahun fuqiplot, obligimet që na vijnë nga Allahu kanë peshë shumë më të madhe, janë shumë më efikase dhe lënë gjurmë më tepër në jetën dhe veprimtarinë tonë, sesa obligimet të cilat i marrim përsipër si pasojë e kontratave dhe marrëveshjeve të ndryshme, të cilat i lidhim me njëri-tjetrin. Andaj, trajtimi i mirë duhet të jetë një parim i cili e ka pikënisje mu besimin në Allahun fuqiplot dhe në bindjen se Allahu na sheh di çdo gjë për neve, na mbikëqyr vazhdimisht dhe me atë trajtim të mirë që i bëj unë punëtorit tim ose shërbëtorit tim, e synoj kënaqësinë e Allahut fuqiplot. E synoj mëshirën e tij, e synoj shpërblimin e tij. Dhe duke qenë se unë lakmoj që të arrij shpërblim sa më të madh prej anës së Allahut fuqiplot, atëherë s'ka dyshim se edhe trajtimi im që është parakusht i arritjes së atij shpërblimi, trajtimi im ndaj ndaj punëtorit do të jetë shumë cilësor edhe shumë kualitativ. Po në anën tjetër, edhe punëtori do të sillet mirë me punëdhënësin e tij, gjithnjë duke e synuar kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimin e tij. Një gjë e tillë arrihet nëpërmjet virtytit të modestisë. Punëdhënësi apo zotëriu është shumë i thirrur dhe ka shumë nevojë që të pajiset me virtytin e modestisë. Njeriu sa më i lartë që të jetë në pozitë, sa më tepër që të ketë autoritet, sa më i dijshëm, sa më i pasur, aq më tepër ka nevojë për modesti. Ai i varfri, edhe i padituri, edhe ai që është në pozicion të ulët, Ai në mënyrë të natyrshme është modest dhe asgjë përveç modestisë atij nuk i shkon. Ndërsa ky tjetri, i pasuri, i dituri, njeriu në pushtet, njeriu me pozitë, njeriu me autoritet, të gjitha rrethanat këtij ia imponojnë ose e çojnë kah ajo që të jetë pak më kryelartë edhe ndoshta edhe më arrogant se sa të tjerët. Dhe në ato momente kur ai është në gjendje të lirohet prej ndikimit të këtyre rrethanave, por në veten e vet të kultivojë virtytin e modestisë, nuk ka dyshim se ai ka treguar një vetmohim të jashtëzakonshëm. Edhe me këtë, ai edhe më tepër ia shton vlerën karakterit të vet. Njeriu do të jetë i çmuar, i respektuar dhe i nderuar në mesin e njerëzve vetëm nëse është modest. Ai mund të jetë shumë i ditur, ai mund të jetë shumë e, me të arritura të mëdha dhe të lakmueshme, por nëse nuk ka modesti, njerëzit nuk do ta çmojnë. Njerëzit e çmojnë vetëm atëherë kur ky është modest. Dhe virtyti i modestisë, pastaj ta imponon ty që Ti jesh i afërt me të gjithë. Ta ulësh veten, qoftë edhe në pozitën e atij të cilin ti e konsideron se ndoshta është më i ulti në shoqëri. Ulesh pranë tij, ngase ai nuk ka mundësi të ngritet atje ku je ti. Ulesh pranë tij për shkak të modestisë që e ki dhe ai pastaj bëhet i afërt me ty dhe të dy së bashku ngriteni më afër mëshirës dhe shpërblimit të Allahut Fuqiplotë. Pastaj prej obligimeve që ka punëdhënësi ndaj punëtorit është që në asnjë mënyrë të mos i bëjë padrejtësi. Ne të gjithë e dimë se zakonisht këto raporte e ngriten mbi baza të kërkesës së dyanshme. Punëdhënësi e kërkon shërbimin ose punën prej atij dhe si kompenzim i ofron një pagesë të caktuar. Megjithatë, duhet gjithnjë të kemi parasysh se kërkesat tona, posaçërisht kur jemi në pozicion më të favorizuar se tjetri, mund të mos jenë reale. Ndoshta puna të cilën ne e kërkojmë prej punëtorit, ndoshta nuk është në mundësinë e tij që ta kryejë të tërën. Në anën tjetër, ajo që kemi premtuar, ose ajo që jemi zotuar se do t'ia japim si kompenzim, si shpërblim, është në mundësinë tonë, atëherë në këtë rast edhe nëse punëtori nuk e ka kryer punën si duhet, si pasojë e pamundësisë, ne është mirë që shpërblimin t'ia japim komplet. Me këtë do të dëshmojmë se jemi solidarë, se nuk jemi të ngurtë në trajtimin që i bëjmë tjetrit dhe në rast se tjetri ka lënë diçka mangut në raport me neve ose ka gabuar diçka, ne kemi tolerancën dhe zemërgjerësinë e mjaftueshme për ta tejkaluar atë situatë dhe kjo është shumë e rëndësishme. E pastaj në kuadër të kësaj ndalese të përgjithshme për të mos u bërë padrejtësi punëtorëve hyn në mënyrë të veçantë një prej formave më të përhapura, më të shpeshta të asaj padrejtësie është vonimi i pagës. Ajo që si teori është shumë e përhapur në mesin në mesin tonë dhe gati që nuk ka njeri që nuk e di si urtësi, ajo në të vërtetë ka bazë shumë të fortë edhe në mësimet islame si thënia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se punëtorit duhet t'i ipet pagesa pa iu tharë akoma djersa. Do të thotë ai e ka kryer punën e vet, ka derdhur djersë dhe akoma pa u tha mirë djersa e tij, ne jemi të obliguar që t'ia t'ia bëjmë pagesën dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë vonesa e pagesës së punëtorëve për çfarëdo arsye qoftë. Ajo duhet të bëhet në kohë, nëse ka mundësi të bëhet edhe para kohe, ajo është akoma më mirë. Mirëpo, Koha e definuar sipas marrëveshjes dhe kontratës nuk bën që të tejkalohet në asnjë mënyrë, ngase në këtë në këtë formë punëdhënësi do t'i hyjë në hak edhe do t'i bëjë padrejtësi punëtorit. Dhe duke e patur parasysh se zakonisht punëdhënësit janë të pasur dhe nuk janë të, të varur as jeta e tyre, as mirëqenia e tyre, as e familjes së tyre prej atij shërbimi, prej asaj pune që e kryen ai punëtori, ndërsa në anën tjetër Mirëqenia e punëtorit edhe e familjes së tij është e varur nga kjo pagë të cilën ka për t'ia dhënë ky, atëherë këtu dihet se sa e rëndësishme është që punëdhënësi të jetë korrekt në pagesën e punëtorit të vet. Gjithashtu, Ekziston një obligim moral që e kanë të gjithë ndaj punëtorëve të tyre, ndaj shërbëtorëve të tyre, ndaj atyre prej cilëve kërkojnë shërbime, është që mundësisht t'i mësojnë, t'i mësojnë ata ato gjëra të cilat ata nuk i dinë. Nëse e marrim një punëtor prej cilit kërkojmë një shërbim të caktuar dhe e vërejmë se ai nuk është në gjendje ta kryejë atë ashtu si është më së miri. Nuk ka kurrfarë pengese, përkundrazi është një gjë shumë e mirë që ne ta mësojmë atë si ta kryejë atë punë si është më së miri, madje të mos ngurrojmë edhe të mos na vijë e vështirë nëse ka nevojë të bëjmë edhe ne edhe ndonjë investim edhe më konkret në avancimin e atij punëtorit, qoftë duke e e shtyrë që të marrë pjesë në trajnime të ndryshme, në mësime të ndryshme, duke i dhënë zanat e kështu me radhë e kështu me radhë, madje edhe nëse ai pas një kohe pavarësohet prej neve, ne duhet ta ndiejmë veten krenarë se i kemi shërbyer atij, i kemi mundësuar atij që të punojë një gjë prej cilës do të përfitojë gjatë gjithë jetës së tij. Dhe prej kësaj s'ka dyshim se ne do të kemi një shpërblim apo një sevap rrjedhës derisa ai përfiton prej asaj në çka ne i kemi ndihmuar ose në çka ne kemi investuar. Përndryshe, të gjitha këto raporte në mes punëtorëve dhe punëdhënësve duhet të jenë të ngritura mbi baza të respektimit të ndërsjellë njerëzor, të mos nënçmimit, të mos fyerjes, të ruajtjes së dinjitetit të tjetrit. Dhe nëse këto bëhen kësisoj atëherë s'ka dyshim se të gjitha ato obligime juridike të cilat burojnë prej marrëveshjeve dhe kontratave të cilat i lidhim ndërmjet vete do të jetë shumë e lehtë për t'i respektuar nëse në aspektin moral i respektojmë këto dhe këto lidhje bazojnë në virtytet